mia pupo via auteto. Gepatroi patroi disvolvas plei bona in planoin, kiui poste disrompigas ce iliai infanoi. Tiel multai gepatroi patroi hodiau juras rifusi la frenezon de el bluai cae ros colorai industri de ludiloi. Iliai infanoi tiel ilu substrecas ne ricevas ludiloin, ciui estas ofertatai specife por knaboi au knabinoi. Iliai infanoi crescos sen la catenoi de la migai stereotipoi. Ien tiom da teorio. En la practico, knabetoi, ciui appenau capablas el paroli in vortoin, cunigas en la ludeio, circau plasta ajo cae vocas entusiasmege, dragilo, dragilo. Apude, la knabinetoi bacas cucetoin, en briletantai papiliezai muldiloi, cae tiel felic anime agadas. Nur la gepatroi estas malfeliciai, sentas confirmon de sia colero contra la industrio, cae pensas, pri cio nur ni eraris? prinanio estas la respondo. Knabinetoi kai knaboi preferas malsama in ludiloin. Tute sen depende kiel el gepatroi priugias tion. Psicologoi de la Universitato de Londono publicigis en faca revuo analison de studagioi el la passintai octec quiniaroi, cae la resulto estas clara. Knabinetoi ludas prefere cun por knabinae ludiloi, cae la knabetoi ocupigas prefere pri por knabai ludiloi. La esploristoi cun metis la enhavoin de studajoi pri infanoi gis ociarai en ciui la infanoi povis mem electi ludiloin el ofertata gamo. Ciel tipai por knabetoi estis consideratai veturiletoi, kiel specifai por knabinetoi, oni consideris pupetoin, cae kiel neutralai, exemple puzzloin, cae libroin. La effico montrigis, sen depende de tio, ciam, cae cie la studoi estis faritai. Ancau ne ludis rolon, ciu en la devend landoi de la infanoi oni metis accenton sur la egalezzo de la genroi. La preferoi signife malsamis ciam. Eble tiu laborajo de la psicologo donas consolon al gepatroi, se la filo ne predesiras lego ludiloin cun armiloi, cae la filino ne prepostulas ricevi parbi pupeton. Tio tute ne signifas mal successon de la educado. La preferoi priludiloi shainas esti la resulto de denascai cae sociai factoroi, diras la esploristoi. Existas milda genetica disponitezzo che knaboi shatas veturiloin cae knabinoi shatas pupoin. Tio unua vide estas nec bona nec malbona, sed estas simple tiel. Tiui preferoi plifortigas per la socia medio, imagatai roloi, novaj portantoi, reclamo, cae la offertaro de ludiloi. Concerne la industrion, tio signifas, per genero specifai varoi, firmaoi contentigas existantan besonon, cae pli fortigas gin. La influo de la cepatroi ancautial atingas limoin, char la plei granda premo pri conformezzo regas inter la infanoi mem. Precipe tri gis quiniaruloi critique alia in etuloin, se tiui ludas cun malgiusta ludilo. Ecte la agio de proximume sepiaroi, la infana premo pri conformezzo malcrescas malrapide. rapide cae ancau la intereso pri genro specifai ludiloi. Plei multai infanoi tiam poste tamen farigias raziemai plen cresculoi, cae neniu infano automate perdigias alla malhela flanco, se la favora ludilo ne conformas alla soci politicae imagoi de la gepatroi.